już nie palisz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 20 kwietnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polski Komitet Olimpijski nadal pracuje z Zonda Krypto. Prezes broni się, że pytał o zastrzeżenia co do tej spółki. Czarny tydzień rozpoczął się w szpitalach powiatowych w całej Polsce. To protest przeciwko brakom pieniędzy w systemie. Amerykański rząd będzie płacił za nieuprawnione cła, uruchomił specjalny system zwrotów. Polski Komitet Olimpijski nie zerwie umowy sponsorskiej z Zonda Krypto. Prezes PKOL Radosław Piesiewicz ubolewał, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie poinformowała go o zastrzeżeniach do tej spółki. Prezes Radosław Piesiewicz powiedział, że wobec Polskiego Komitetu Olimpijskiego zonda krypto wywiązuje się ze zobowiązań i do zerwania umowy nie ma podstaw prawnych. Wszystkie świadczenia ze strony sponsora są realizowane, a zerwanie umowy wiąże się z zapłatą kar umownych, na które PKOL nie stać. Ale najbardziej interesująca jest sytuacja olimpijczyków, którzy oprócz nagród z budżetu PKOL otrzymali duże nagrody w postaci kryptowalut. Prezes pytany o konta Zonda Krypto, z których sportowcy nie mogą wypłacić środków, odpowiedział. Z tego co wiem, to tokeny są na kontach naszych sportowców mamy pewne przemyślenia, e, ja będę reagował na bieżąco. Prezes PKO mówił, że ABW nie poinformowała go o zastrzeżeniach do zonda krypto. Dlaczego jako PKO nie zostaliśmy poinformowani, nawet w trybie tajnym, o takich wpływach i nie pouczeni o tym ryzyku, mimo wysłania do służb Pisma. Prokuratura szacuje straty poszkodowanych przez zonda krypto na 350 milionów złotych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio a kluby sportowe sponsorowane przez Zonda Krypto wypowiadają spółce umowy. Łóżko poczeka, choroba nie. Pod takim hasłem w szpitalach powiatowych w całej Polsce rozpoczął się Czarny Tydzień. To akcja protestacyjna, która ma zwrócić uwagę na niedofinansowanie systemu i pokazać sprzeciw wobec cięcia wycen. Na szpitalach wywieszono czarne flagi i plakaty informujące o proteście. Monika Gosławska. Dzień dobry. Widzę, że wychodzi Pani ze szpitala, a dzisiaj jest czarny tydzień. Czy wszystko poszło sprawnie? Tak, obsługa ok. Tak jest w szpitalu w Opocznie. Jego dyrektorka Magdalena Kaszewska martwi się o przyszłość placówki. Krytykuje między innymi wprowadzenie ograniczeń w diagnostyce wysokokosztowej. Zostało wprowadzone zarządzenie, że wszystko co zrealizujemy ponad limit będzie finansowane na poziomie i na przykład gastroskopia 60%, tomograf komputerowy 50%. Magdalena Kaszewska mówi, że szpital szpitala nie stać na dopłacanie do badań wykonywanych ponad limit. W przeciągu miesiąca mogliśmy zrobić 80 badań tomografem komputerowym. Teraz limit ogranicza nas do 20. Resort tłumaczy, że cały czas diagnozuje wyzwania ochrony zdrowia. Przypomina o odblokowaniu środków europejskich na ten sektor. To 18 miliardów złotych. Wspomina też o pomyśle konsolidacji chętnych placówek medycznych. Monika Gosławska, Trójka, Polskie Radio. A według resortu zdrowia rozmowy z dyrektorami szpitali powiatowych cały czas trwają. W interesie wspólnoty międzynarodowej leży jak najszybsze zakończenie konfliktu na Bliskim Wschodzie, tak uważa premier Donald Tusk. Mówił o tym w Gdańsku podczas wspólnej konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Szef rządu zaznaczał, że dla Polski priorytetem jest wygaszenie napięć i osiągnięcie porozumienia w amerykańsko-izraelskim konflikcie z Iranem. Fakt, że ewidentnym beneficjentem wojny stał się Putin i Rosja, zarówno wysokie ceny paliw, niepotrzebne zupełnie konflikty w obrębie NATO i wspólnoty Zachodu, nie do końca zrozumiała dla mnie decyzja o przedłużeniu zwolnienia sankcji na rosyjską ropę przez naszych amerykańskich przyjaciół. To wszystko pokazuje, że ta wojna nikomu nie przynosi korzyści i że jej szybkie zakończenie leży w interesie nas wszystkich a przede wszystkim wspólnoty Zachodu. Premier przekazał też Francji kondolencje po śmierci francuskiego żołnierza. Dobrze rozumiemy ten ból, zaznaczył Donald Tusk. Przypomniał, że niedawno w Libanie ranny został również polski żołnierz. Amerykański rząd uruchomił specjalny system zwrotów dla firm, które zapłaciły cła, jako rzekł Sąd Najwyższy, nałożone przez Donalda Trumpa bez wymaganych do tego konstytucyjnych uprawnień. Przedsiębiorstwa zapłaciły w tym przypadku około 100 miliardów dolarów i teraz mogą domagać się zwrotów. Importerzy oraz ich agenci mogą zacząć ubiegać się o zwrot środków za pośrednictwem portalu internetowego. Jest to pierwszy krok w skomplikowanym procesie, który w dalszej perspektywie może doprowadzić również do zwrotów dla konsumentów. Ewentualne zwroty środków, które przedsiębiorstwa planują przekazać swoim klientom, będą prawdopodobnie trafiać do nich stopniowo i z opóźnieniem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Wieczór dość pogodny, nigdzie nie powinno padać. Bezchmurna będzie też noc, ale za to zimna. Synoptycy wydali alerty przed przymrozkami dla północy, wschodu i centrum Polski. Temperatura spadnie przy gruncie do minus 2 stopni. Poza tym minimalnie ma być od 0 do plus 3. Autopromocja Klub Trójki Audiodokument. Dziś o 21.00, a w nim odkrywanie. Reportaż Macieja Jastrzębskiego. Muszą zaakceptować rodzice i to najważniejsze by było, żeby rodzice zaakceptowali, bo wieś jakąkolwiek inność bardzo trudno akceptuje. Może w mieście to się rozmywa, tutaj jest gorzej, nie? Jak kochać mimo wszystko, wbrew własnym przekonaniom, temu co myśli rodzina i społeczność. O odkrywaniu tożsamości seksualnej i akceptacji rodziny. To będzie ważna rozmowa z Moniką Ciesielską ze Stowarzyszenia Stowarzyszenia My Rodzice i terapeutą Janem Świerszczem. Zapraszam, Anna Dudzińska. Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po 21. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Aksamit. If you're a Londoner just like me, meet me in Battersea Park. If you are young or you'd like to be, meet me in Battersea Park. We'll stroll along by the riverside in sunshine or after it's dark. There's music and dancing, a place for romancing, so meet me in Battersea Park see the people riding on the roundabouts and swings. Children so delighted at the puppets on the strings. Aeroplanes are whirling as they fly through the air. Take a holiday, have a jolly day, come to the fair. If you're a Londoner just like me, meet me in Battersea Park. If you are young or you'd like to be, meet me in Battersea Park. We'll stroll along by the riverside in sunshine or after it's dark. There's music and dancing, a place for romancing, so meet me in Battersea Park. stroll along by the riverside in sunshine or Mam nadzieję, że jesteście już trochę oswojeni z myślą, że w aksamicie muzycznie można spodziewać się absolutnie wszystkiego. Ale teraz niespodzianki nie będzie, bo zgodnie z zapowiedzią tę godzinę spędzamy w Londynie. klasyka, której przedstawiać nie trzeba, ale zwykłam i myśleć, i mówić, że każdy kiedyś klasykę musi po raz pierwszy usłyszeć, więc oficjalnie The Clash. E, ta godzina jest londyńska w aksamicie, ponieważ czas rozpakować e, te pudełeczka wspomnień, które nazbierałam przez ostatnie lata, wspomnień artystycznych, koncertowych, muzycznych, przygód i tak dalej, e, które właśnie zdarzyły się tam, w jednym z najbardziej rock'n'rollowych i muzycznych miast świata. I dziś o jednym z takich koncertów opowiem. To jest na pewno początek e, większej historii i większego cyklu najróżniejszych moich londyńskich opowieści, więc spodziewajcie się więcej e, takich właśnie wątków. E, zaczynamy od występu Lily Allen, promującej swój ostatni album, występu dość szczególnego, ponieważ w kameralnej, jak na sukces i przyjęcie płyty e, atmosferze i sali na zaledwie 2000 osób, jest to i płyta, która ma całą swoją niezwykle interesującą historię i te koncerty również po teatralnych doświadczeniach Allen, początkującej, a potem coraz bardziej doświadczonej scenicznej aktorki, to także są e, wydarzenia małe, no więc pomyślałam, że skoro płyta była, wyda była wydarzeniem i, e, kon i koncerty także nim były, no to połączymy to wszystko w jeden wątek i dzisiaj właśnie o tym. Ale zanim Lili, dość przewrotny wstęp do tematu. That's the one. Oi. How did he not find a baggie with his hand in my shoe? Way too close for me. Oh well, at least they allowed me through. Should be a good night in here. Ramo in the main room. People keep pushing me though. No reception on the phone. And I'm thinking. Lights are blinding my eyes. They said they'd be here. They said. They said in the corner. And I'm thinking. People pushing by and walking off into the night. He's look well speckled, a bit green and blue. Freeze is well cheap though, so I'll take three if I need to. Right, I'm on a plan. I wish the bouncers would go away. Borrow water off this man, here goes nothing, okay? And I'm thinking, lights are blinding my eyes. Oh, that's proper rain. That tastes like hairspray. And I'm thinking, people pushing by walking off into the night. I hate coming to the entrance just to get bars on my phone. You have no new messages, so why haven't they phoned? Men, you write message, so where are you and Simone? Send message Dan's number, where have they gone? And I'm thinking, lights are blinding my eyes. Why's the message pending? Where the fuck are you? And I'm thinking, people pushing by then walking off into the night. Mm, brandy or beer, water's a good idea. Wish that bar lady'd appear and come serve over here. Where the fuck could they be? Still not over in the corner. This night's a tragedy. I keep thinking I saw her, and I'm thinking. Lights are blinding my eyes. No, that's not them. That's not them either. And I'm thinking. People pushing by then walking off into the night. I'm still not feeling anything. This has gotta be a dog. It's been ages since I necked it. I smoked six tabs to the knob. Belly's not even tingling. I just feel a bit pissed. No one looks like mingling. I can't see her or him, and I'm thinking. Lights are blinding my eyes. I'm gonna do another, I think. Yeah, one more. These are shit. And I'm thinking. People pushing by walking off into the night. These toilets are a piss tape. Queues bigger than the door. Gotta get rid of this pill taste. What are they chatting so much for? Glad I'm not a girl in this place. They'll be here till dawn. Sure, my belly's tingling a bit. Something's happening, I'm sure. And I'm thinking, lights are blinding my eyes. Maybe I shouldn't have done the second one. I feel all fidgety and warm. People pushing by then walking off into the Whoa. night. Everything in the room spinning. I think I'm gonna fall down. My heart's beating too quick. I'm fucking tripping out. I wonder whether they got in. Turned away, no doubt. Who cares? This is a tune coming in. That one noise is like, I'm thinking. Lights are blinding my eyes. My eyes are rolling back. I'm rubbing my thighs with my hand. And I'm thinking. People pushing by walking off into the night. Yeah, yeah, they cheer. Can they see my hand in the air? I need to wave them over here. I swear Simone's kissing Dan. My head's twisted severe, bodies rushing everywhere. They could have texted me when they were near, but I'm fucked and I don't care. Lights are blinding my eyes. What was I thinking about? Oh, who cares? Oh, my. People pushing by totally fucking. Then walking off into the night. This is fucking amazing. Grand Don't Come For Free. E, z całą pewnością płyta pokoleniowa, z całą pewnością płyta, która złapała ducha swoich czasów, tego jak to jest, kiedy wchodzisz w dorosłość, nie wiesz kim jesteś, nie wiesz o co chodzi w całej tej grze zwanej dorosłym, poważnym życiem. W sumie to najbardziej interesują cię kumple i dziewczyny. E, chcesz się dobrze bawić w klubach e, i nagle okazuje się, że to wszystko jednak nie może być takie proste i takie nieskomplikowane. E, I te kłopoty tylko zaczynają się powiększać, mnożyć i uderzać z każdej strony, a ty w tym wszystkim jesteś nagle zupełnie sam i w przypadku niektórych jedyne, co możesz zrobić, to napisać o tym piosenki. Wtedy, na początku XXI wieku, dwie pierwsze płyty The Streets, szczególnie oczywiście w Wielkiej Brytanii, ale po prawdzie także i w innych częściach świata, były właśnie tym. Jakąś soczewką skupiającą ten szczególny moment w życiu równolatków Maika Skinnera, a więc osoby odpowiedzialnej za cały ten projekt. Ale tak, to w jakimś sensie był męski punkt widzenia. I dość szybko okazało się, że na brytyjskiej scenie muzycznej jest też dziewczęcy, młodokobiecy punkt, nieco inny i muzycznie, i narracyjnie, ale równie intrygujący, przebojowy i ujmujący. I kiedy myślę o tym, gdzie dziś jest Lily Allen i o czym śpiewa na swojej najnowszej płycie, to myślę – no właśnie, że takie jest to życie, o którym wtedy śpiewali i o którym piszą piosenki i dziś. E, ile się przez te 20 lat od ich pierwszych płyt do dziś wydarzyło. E, Skinner kwitnie w swoim życiu prywatnym, e, właśnie wyrusza w trasę promującą rocznicę wydania jego wielkiego albumu. A Lili artystycznie, zawodowo z całą pewnością ma moment fantastyczny, ale żeby do niego doszło, musiała przejść to wszystko, o czym napisała ten album. to New York. We found a nice little rental near a sweet little school. Now I'm looking at houses with four or five floors. And you found us a brownstone, said you want it, it's yours. So we went ahead and we bought it. Found ourselves a good mortgage. Billy Cotton got sorted. All the furniture ordered. I could never afford this. You were pushing it forward. Made me feel a bit awkward feel a bit awkward. I walk up the stoop, I put the key in the door, and then my phone started ringing, so I answered the call. And they were like, hey, you got the lead in a play. You gotta be back in London for rehearsals in May. And later that evening, you said, how was my day? I said, I got some good news, I got the lead in a play. And that's when your demeanor started to change. You said I'd have to audition. I said you're deranged. And I thought, I thought that that was quite strange. hotel room. I'm all on my own. Now I'm a West End girl. Now I'm a West End girl. Now I'm a West End girl. A West End girl. Hi. How are you? I miss you. Yeah. Huh? Yeah. what you need to do, then No i tak się to wszystko rozpoczyna. I w życiu, i na płycie West End Girl. Nasza bohaterka ma życie wyśnione. Um, nie jest już wielką gwiazdą muzyki pop, trochę już lat minęło od jej największych sukcesów, ale jest żoną, żoną słynnego aktora, e, kobietą, która na pozór ma właśnie wszystko, a więc uczucie, rodzinę, E, przepiękny dom w Nowym Jorku, sfotografowany przez najsłynniejszy wnętrzarski magazyn świata. Pojawiają się razem na premierach, mówią o sobie z czułością w wywiadach. Sielanka. Ideał. Po czym Lili dostaje zaproszenie, by opuścić Nowy Jork i wrócić do siebie, do rodzinnego Londynu i wystąpić w sztuce teatralnej, na co jej mąż, aktor, nie reaguje specjalnie entuzjastycznie, co wydaje się być Lili nieco zastanawiającą czerwoną chorągiewką. Ale wyrusza do Londynu, melduje się w hotelu i rozmawia przez telefon ze swoim mężem. I właśnie w czasie tej telefonicznej rozmowy dowiaduje się, że w okresie rozłąki tej e, transatlantyckiej jej mąż ma nieco inny pomysł na małżeństwo, na definicję monogami i wiadomości, i jego żona musi się dostosować do nowych warunków. I tak oto idealne życie Lily Allen się kończy. You won't love me You won't leave me. You don't touch me. Still so needy. And I don't know if you do it intentionally. somehow. Looking back, it's so absurd. Course, I trusted you and took you at your word. Who said romance isn't dead? Been no romance since we wed. Why aren't we fucking, baby? Yeah, that's what you said. But you let me. pomijając wszystkie historie i soczystość faktu, że są o osobach nie tylko prawdziwych, ale też i publicznych, to West End Girl Lily to jest świetna płyta. Przyznam, że nie spodziewałam się, jak znakomity piosenkowo i muzycznie będzie to album, a tekstowo ona zawsze miała dobre, mocne pióro, a tutaj po prostu zamknęła się w amerykańskim studiu nagraniowym i wyrzuciła z siebie wszystko bez jakiejkolwiek E, autocenzury, warstwy ochronnej, bez wstydu, e, bez przemyślenia konsekwencji, po prostu odreagowała E, rozpad swojego małżeństwa i swojej rodziny, no bo dzisiaj e, ten związek jest już historią, z całą pewnością jedną z najgłośniejszych historii e, ubiegłego roku. No bo tak, mm, słuchając tej płyty dowiadujemy się wszystkiego. Są to historie brutalne, mocne, ekshibicjonistyczne, perwersyjne. Oszczędzę wam tutaj szczegółów, od tego jest słuchanie albumu w całości. E, myślałam sobie o tym, że w kulturze masowej ostatnim tak głośnym, tak zwanym break-up album, czyli albumem złamanego serca, była, wydaje mi się, płyta Lemonade Beyoncé, czyli album wydany 10 lat temu, ale tam był happy end. Beyoncé wybaczyła zdradę, również swojego słynnego męża. E, tutaj David Harbour, e, gwiazda serialu Stranger Things, tam Jay-Z. No więc Beyoncé wybaczyła, przyjęła e, męża z powrotem po to, by razem tworzyć no, z całą pewnością jedną z power couples amerykańskiego show biznesu. Więc to jest taka historia no, z jakimś <laughs> powiedzmy happy endem. A tutaj wszystko jest brutalne do samego końca. Jedna z tych skocznych piosenek, ale ze złamanym sercem. Na później były koncerty, na których Lili stanęła sama, twarzą w twarz z y, tą właśnie wspomnianą dwutysięczną publicznością i w pięknej scenografii, w pięknych kostiumach od największych domów mody raz jeszcze piosenka po piosence od początku do końca wyśpiewała swój gniew, wstyd, swoje załamanie nerwowe, swoją chorobę, swoje nałogi, wszystko. To może jest muzyka pop. No właściwie to jest, ale jednocześnie jest to bardzo, bardzo prawdziwe. No dobrze, to tyle tematu dziewczyny z West Endu, teraz inna londyńska dziewczyna. this is a Dopiero co byłam na koncercie Florence, a już tęsknię za nią na scenie. Florence z Londynu w ikonicznej londyńskiej sali koncertowej Royal Albert Hall. A teraz y, znów scena w Londynie, a na niej jedna z It Girls z tego miasta. It Girls wszechczasów. Thank look with eagle's eyes, smile on your jailers until they grow weak. Nothing can compare to something that's almost there. Marian Faithful. O niej też sobie wkrótce w atelier, w e, aksamicie <laughs> porozmawiamy. Um, atelier, dlaczego przyszło mi do głowy? Może dlatego, że co jakiś czas ktoś pyta, czy powróci także atelier. Ale nie, jesteśmy w aksamicie i teraz bardzo aksamitny utwór. was a spring. Ależ to jest duet, nie uważacie? Angelo Badalamenti i David Bowie. Bono chciał zaśpiewać ten utwór, ale Bowie był o kilka godzin szybszy. To był Aksamit. Do usłyszenia. Up those stones steps I climb. Hail this joyful day's return. Into its great shadowed vault I go. Hail the Pentecostal morn. The reading is from Luke 24, where Christ returns to his loved ones. I look at the stone apostles, think that it's all right for some. and I wish that I was made of stone so that I would not have to see a beauty impossible to define, a beauty impossible to believe. A Beauty impossible to endure the blood imparted in little sips, the smell of you still on my hands as I bring the cup up to my lips. And there ain't no God up in the sky. And there ain't no devil beneath the sea that could do the job that you did, baby, of bringing me to my knees. And outside I sit on the stone steps with nothing much to do. Forlorn and exhausted by the absence of Program Trzeci Polskiego Radia. Ja tam pojechałam, kiedy u mnie w warszawskim mieszkaniu z kolei mieszkała mama, babcia i dziewczynka z Charkowa właśnie. I ta dziewczynka miała na imię Dina. Nowa powieść w Trójce. Agata Romaniuk. Dina Dina. Czyta Wiktoria Gorodecka. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment piąty. Dzień był ciepły jak na wrzesień. Na parapecie leżała gruszka, żółta, soczysta, nadgryziona przez osę. Właśnie zawiesiłam na niej wzrok, kiedy zadzwonił telefon. Kakaco, Iza, czy ty widzisz, co się dzieje w Ameryce? Zaraz walną i w nas. Was rozwalą całe NATO, ja ci mówię. Krzyczała Kiara w słuchawkę, a jej słowa zlewały się w jeden ciąg. Musiała stać na zewnątrz, bo w tle słychać było ruch uliczny, klaksony, czyjeś krzyki. Była akurat w kafe Santo Stefano koło Piazza del Baracano. Nad barkiem mieli mały telewizor. Leciało Rai Uno. Gdyby nie nerwowe napisy na pasku Attenzione, Attacco, Terroristi, Nelli, Stati Uniti, pomyślałaby, że to jakiś film sensacyjny. Właściciel kafejki pogłośnił. Rozmowy zamarły. Jak się okazało, co się dzieje, to wszyscy wyszli na ulicę, za. Mówię ci, ludzie teraz stoją i gapią się w niebo, jakby miało pieprznąć w nasze torri tu w Bolonii. A gdzie ty jesteś? W co u was mogą uderzyć? A już wiem, w pałac kultury. Mam nadzieję, że nie jesteś w pobliżu. Rzuciła, ale zanim zdążyłam coś odpowiedzieć, zapytała: Ale zaraz, zaraz. Dimisa, czy Polska w ogóle jest w NATO? Zresztą co za różnica? Mogą w was walnąć i tak. Gdzie ty teraz jesteś? W klinice? Wyjdź stamtąd natychmiast. Diprego, uciekaj. 21 lat później też byłam w szpitalu. Z tą tylko różnicą, że była zima i że tym razem to ja byłam pacjentką. Weszłam do gabinetu kilka minut po dziewiątej i już po jego minie wiedziałam, że coś jest nie tak. Wojtek podniósł wzrok z nad telefonu. Na widok jego twarzy przeszedł mnie dreszcz. Putin zaatakował Ukrainę. Jest wojna, Iza. Wojna wybuchła. Wstał i pokazał mi komórkę. Pośpiesznie wyjęłam z torebki swoją i milczeliśmy przez chwilę oboje, nerwowo skrolując obrazy, migawki z miast, których nazw wcześniej nie znałam, wozy opancerzone na ulicach, jak kuriozalnie wglądały na tle kawiarni, warzywniaka, poczty, drogerii, jeszcze poprzedniego dnia normalnie otwartych, gwarnych, tłocznych. Do tego dym jak ciężki kożuch nad blokami z wielkiej płyty, które wyglądały teraz jak ponure dekoracje z taniego filmu wojennego. Ludzie, którzy dokądś biegli lub stanęli w półkroku, nie wiedząc co dalej, bo nie ma żadnego manuala, żadnego trybu postępowania, żadnej instrukcji obsługi z napisem A teraz, moi mili, wojna. Milczeliśmy oboje, bo nie wiedzieliśmy, jakich słów użyć. Wojna była dla nas pojęciem z podręczników szkolnych, i działu zagranicznego w prasie codziennej. Wojny toczono kiedyś lub gdzieś daleko, nie tu, nie w zasięgu naszego wzroku, na granicy naszych zwyczajnych, poukładanych żyć. Dina dowiedziała się od Luki. Uchylała się właśnie nad tabletem, kończąc ilustrację królowej Kier do kolekcjonerskiego wydania Alicji w Krainie Czarów. Biały królik szczerzył zęby nad muszką w grochy. Luka położył Dinie dłoń na ramieniu, bo miała na uszach słuchawki i nie od razu zorientowała się, że coś do niej mówi. Podniosła głowę i uśmiechnęła się do niego. Nie wiem, jakich użył słów, tego mi nie powiedziała, kiedy rozmawiałyśmy przez telefon. Może był mniej bezradny niż ja i Wojtek kilka godzin wcześniej. Z pewnością był jednak mniejszym tchórzem niż ja – która po wyjściu ze szpitala przez kolejne dwie godziny nie mogłam się zdobyć, żeby zadzwonić do Diny. To ona do mnie zatelefonowała. Już wiesz, prawda? Zapytała i nie czekając na odpowiedź dodała: Babusia nie odbiera, a właściwie to nie ma sygnału. Może przeciążona sieć. Bardzo się martwię. A Wowa? Zapytałam, bo wiedziałam przecież, że był tam, na miejscu w Charkowie. Ojciec? Dina westchnęła ciężko. Znasz go przecież. Numer zajęty albo nie odbiera. Napisałam SMS-a, ale cisza. Powiedziała, że Luka zabrał ją od razu do domu, gdzie czekała pani Conti, opatulona pledem. Reszta rodziny zbierała się powoli. Gosposia pogłaskała Dinę po dłoni, podając kawę i migdałowe cantuccini, które jedzono w milczeniu, jakby to była jakaś rodzinna uroczystość. Dina nie mogła oprzeć się wrażeniu, że gdyby sytuacja była odwrotna, gdyby bomby spadły na Bolonię, a nie na Charków, i gdyby to spotkanie miało miejsce w ukraińskim domu, panowałby gwar, byłoby dużo płaczu i ściskania rąk, gorąca zupa, telefony, modlitwy, ruch. Na ulicach Bolonii nie widać było uciekinierów z Ukrainy. Podobnie zresztą jak żółto-niebieskich barw czy innych wyrazów solidarności, których pełno było w Warszawie. Dinie się one jednak nie podobały. To puste gesty tłumaczyła, gdy wsiadałyśmy do metra, patrząc na oświetlony w kolorach ukraińskiej flagi Pałac Kultury. I dlatego nie nosiłam we Włoszech wstążeczki ani żadnej przypinki. Julia i Luca nosili, ja nie. To mały miar symboliczny, próbowałam jej tłumaczyć. Dzięki temu ludzie widzą, że inni myślą i czują podobnie jak oni. Czują i myślą. Powtórzyła przeciągając wyrazy. To się nie liczy, tylko działanie ma znaczenie. Nie próbowałam jej już wtedy przekonać, że może być inaczej, albo że jeśli już chce działać, to może też stąd, z Polski. Była uparta tak samo jak Kiara. Wiedziałam, że to byłoby bezcelowe. Milczenie i przyciszone rozmowy przerwała Julia, która przyszła ostatnia. Co możemy zrobić? Zapytała od progu bez żadnego ciała czy innego powitania. Nie czekając na odpowiedź, podeszła do Diny i ją przytuliła. Stały tak chwile splecione. Jedna wysoka, wiotka, biała, druga jej ciemny rewers. Ciszę przerwał Luka, podnosząc głowę z nad telefonu. O 18 jest manifestacja na Piazza Maggiore. Chcesz pójść? Zwrócił się do Diny, pokręciła przecząco głową. Muszę zadzwonić do babci. Próbowałam już wcześniej, ale nie odbierała, wyjaśniła Julie, która wciąż trzymała ją za rękę. Zastanówmy się wszyscy, czy możemy jakoś pomóc. Signor Conti wstał z fotela i powiódł wzrokiem po zebranych. Będę w swoim gabinecie, jakby co. Wiktoria Gorodecka czyta nową powieść w Trójce. Agata Romaniuk, Dina Dina, fragmenty. Łukasz Borowiecki, muzyka. Książkę opublikowało wydawnictwo WAB. Polecamy i zapraszamy. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2025 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże